Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 27. listopada 1962. godine privatni mlažnjak uzletio je sa Sicilije. U njemu su bila samo dva putnika. Jedan od njih je William McHale, šef rimskog ureda američkog magazina Time. Drugi putnik je čovjek o kojemu se McHale spremao napisati priču. Njegovo ime je Enrico Mattei, on je prvi čovjek talijanske naftne tvrtke Eni. Privatni mlažnjak trebao je sletiti u zrakoplovnu luku u Milanu. Ali u silovitoj luji zrakoplov se srušio desetak kilometara daleko od piste. U trenutku kada je poginuo u toj nesreći, Matej je bio star 56 godina. Bio je na vrhuncu svoje moći. Prvi čovjek jedne od najmoćnijih europskih naftnih tvrtki. New York Times nazvao ga je najvažnijom osobom u Italiji, važnijim i od premijera i pape. Smrt na vrhuncu moći odmah je izazvala glasine da možda i nije riječ o zrakoplovnoj nesreći. Enrico Mattei rođen je 1908. godine u Aqualanji u talijanskoj regiji Marke. Otac mu je bio karabinjer. Kada mu je bilo 13 godina, obitelj se preselila u Mateliku. Tamo je Enrico Mattei s 15 godina napustio školu i počeo raditi kao kurir za lokalne poslovne ljude. Onda se zaposlio u Kožari. Tamo je počeo kao radnik, završio je kao voditelj laboratorija. Kada je Kožara propala zbog velike ekonomske krize, on se odselio u Milano i tamo počeo zarađivati za život kao prodavač njemačkih industrija industrijskih proizvoda, uglavnom boja i razređivača. Matej se brzo uspinja, usponu mu je pomoglo i to što je 1931. postao član fašističke stranke. Prvo je s bratom i sestrom osnovao malenu tvrtku koja se bavila proizvodnjom tekućina za kožare i tekstilnu industriju. Onda je u predgrađu Milana osnovao malenu tvornicu koja je opskrbljivala kožare potrebnim proizvodima. Matej je postao dovoljno imućan da u Matelici kupi palaču Groseti, nekada dom lokalnih aristokrata. Sada je u tu palaču preselio svoje roditelje. I nakon početka drugog svjetskog rata Mateju je išlo dobro, ali 1943. Enrico Matei, koji u fašističku stranku ušao zbog poslovnog probitka, otišao u italijanske partizane. Bio je to prvi veliki obrat u njegovom životu, neće biti i zadnji. Paul Ginsborg u knjizi Povijest suvremene Italije piše. Matej je bio čovjek od malo načela i velike poduzetničke vještine. Giorgio Boka je to oštrumno ovako prokomentirao. Talijanske provincije, posebno one u središtu zemlje, dale su osobe poput njega, ljuda ograničene kulture, čak i neuke, ali obdarene oštrom inteligencijom i velikom lukavošću. Ljude koji su usvojili kao po nasljeđu renesansnu tradiciju politike, kao silovite, riskantne i cinične igre smještene u narodni kontekst. Godine 1943. nakon kapitulacije fašističke Italije i njemačke okupacije, Matej je otišao u partizane, i to one koje su vodili kršćanski demokrati. U Lombardiji, Venetu, Romanji i Toskani, Matej u partizane unovačuju da 30 tisuća ljudi, što kao borce, što kao pomagače. Godine 1944. uhićen je i utamničen u vojarni u Komu. Iz zatočeništva bježi tako što je izazvao kratki spoj i u nastaloj zbrci pobjegao. Nakon rata Italijom su zavladili vladali kršćanski demokrati, zapravo demokršćanska stranka, koja će s koalicijskim partnerima vladati sve do kraja hladnog rata. Demokršćani, vođeni Alčide de gasprijem još jednim demokršćanskim partizanom, imat će za Mateja velike planove. Nakon rata Mateja na upravljanje dobio Ađip, naftnu tvrtku osnovanu u vrijeme fašizma tvrtka baš i nije najbolje stajala. Onda se dogodilo otkriće koje će Mateju dati prigodu koju će on objeručke zgrabiti. Paul Ginsborg piše. Matej je spasio Ađip kada je u dolini rijeke Po 1946. i 1949. u golemim količinama nađen metan. De Gasper je posjetio izvore toga plina u Corte Maggiore u travnju 1950. i tada je održao ovaj govor. Mi ne želimo da ovaj pothvat bude kao mnogi drugi više ili manje namijenjen povećanju bogatstva privatnih poduzetnika ili dioničara. Umjesto toga mi želimo da to bude pothvat u kojem će interesi svijeta rada i radničke klase biti dominantni. Uz pomoć demokršćanskog ministra financija Ecija Vanonija pa i samog De Gasperija, Matej se borio protiv privatnika za ekskluzivno pravo za iskorištavanje prirodnih bogatstava doline rijeke Po. Pobjedio je i 10. veljače 1953. nastao je Eni. Nakon rata demokršćani su jedva, i to uz veliku pomoć katoličke crkve i američke obavještene službe, uspjeli pobijediti socijaliste i komuniste na izborima. Talijanska komunistička partija bila je sve jača i demokršćani nisu mogli dopustiti da radnička klasa u cijelosti prijeđe komunistima. Pored toga De Gasprije spada u one europjane koji nakon katastrofe drugog svjetskog rata nisu baš vjerovali da privatni poduzetnici znaju kako najbolje raspolagati prirodnim bogatstvima i radnom snagom. I tako uz pomoć Mateja Italija je dobila državnu tvrtku ENI. To je kratica za Ente Nazionale hidrokarburi ili Nacionalna uprava za ugljikovodike. Ideja je bila da država upravlja prirodnim bogatstvom, metanom i da to radi u zaštitu radničkih prava. Matej će Eni odvesti još dalje. Paul Ginsborg piše. Tijekom sljedećih devet godina Matej je unutar državnog sektora izgradio industrijsko carstvo bez premca. Temelj bogatstva bila je zarada od metana. Matej je izgradio cjevovode tako brzo i uz potpuno neosvrtanje na lokalne vlasti da su njegovi potkvati postali legendarni, a on sam se hvalio da je prekršio 8000 propisa i zakona. Eni holding tvrtka uskoro se razgranao kroz pet glavnih operativnih tvrtki u vrtoglavi broj djelatnosti, uključujući petrokemiju, motele, autoceste, sintetičku gumu, izradu čeličnih cijevi, građevinu, tekstil, nuklearnu energiju i istraživanja. Tehničko osoblje koje je Matej zaposlio i uvježbao postalo je tako dobro da je zadobilo i međunarodno priznanje lica Italije promijenile su Enijeve djelatnosti. Na primjer, u Raveni golema petrokemijska postrojenja, učinjena besmrtnim u Antonionijevom filmu od Crvena pustinja, transformirale su život toga grada. Po cijelom Apeninskom poluotoku svijetle, čiste i dobro opskrbljene Ađipove benzinske postaje nudile su vozačima mogućnost da spremnike napune super corte maggioreom, talijanskim moćnim benzinom koji je u stvari bio strana nafta koju je Eni rafinirao u Italiji. Matej je bio briljantan reklamer i on je prenosio utisak, često i utemeljen u stvarnosti, da su ti proizvodi u sebi kombinirali talijansku kreativnost s učinkovitošću i tehničkom vještinom. Matej je Eni koristio i za osobni probitak, kao i za probitak svojih saveznika. O tome najbolje govori i šala iz 50. godina u kojoj je kratica SNAM, inače naziv jedna od najvećih tvrtki unutar Enija, zapravo značila Sjamo nati amatelika ili mi smo rođeni u matelici. Matej je dobro pazio kome će dati vodeće poslove u Eniju. Često su to bili njegovi zemljaci. Ali to Eni nije oslabilo, a Matej je postao jedan od najmoćnijih ljudi Italije. Matej je unutar demokršćanske stranke osnovao frakciju zvanu Baza ona mu je trebala osigurati stalnu potporu unutar stranke koja će više od četiri desetljeća kroz razne koalicije vladati Italijom. Ali Matej je kod socijalista i komunista izazivao poštovanje. To je zadobio svojim žustrim sukobima s, kako je on govorio, anglosaksonskim naftnim tvrtkama koje su htjele ući na talijansko tržište ili spriječiti Eni da izađe na međunarodno tržište. Kasnije će te najmoćnije tvrtke Matej nazvati sedam sestara. On će surađivati s neofašistima. Kada su ga upitali kako on kao bivši partizan surađuje s fašistima, on je odgovorio, kao što drugi koriste taksije, tako ja koristim fašiste. Do ranih 1960-ih Matej je bio jedna od najmoćnijih i najpoznatijih osoba Italije. Daniel Jurgen u knjizi Nagrada, epska potraga za naftom, novcem i moći piše. Penny je posjedovao novine Il Giorno i davao je novac nizu drugih novina kako onim lijevim, tako i desnim i financirao je demokršćane kao i političare drugih stranaka. Matej nije posebno volio političare, ali ih je koristio u opsegu koji je smatrao nužnim. Imati posla s vladom je žalio se poput sisanja i gala, Matej je govorio okrhnutim, prozaičnim, grubim talijanskim jezikom, koji je bio slab u usporedbi s elokvencijom i retorikom talijanske politike, ali bio je magnetičan, moćno šarmantan i uvjerljiv, s kombinacijom jakih emocija i iskrenosti, i sve to bilo podržano neumornom, vulkanskom i neodoljivom energijom. Mnogo godina kasnije, jedan od njegovih pomoćnika prisjetit će se. Svatko tko je radio s njim pošao bi za njim u vatru, iako niste stvarno znali zašto. Takav čovjek imao je puno neprijatelja. Paul Ginsborg ih ovako opisuje. OAS, organizacija tajne vojske, francuska prokolonijalistička tajna organizacija, navodno je Mateja osudila na smrt zbog njegove potpore alžirskoj borbi za nezavisnost. Međunarodne naftne tvrtke mrzile su njegove sve češće pokušaje da ih zaobiđe i izravno sa zemljama proizvođačima nafte postigne sporazum. Mafija, kroz svoje američke organizacije, imala je bliske veze s naftnim tvrtkama kada se 27. listopada 1962. privatni zrakoplov u kojemu je putovao Enrico Matei srušio deseta kilometara od piste Milanskog aerodroma, odmah su krenule glasine da je najmoćniji čovjek talijanske industrije ubijen. Sumnjivaca koji su podmetnuli bombu u zrakoplov nije manjkalo. Ginsburg ih je nabrojio samo one koje su se smatrali najvjerojatnijim naručiteljima njegovog ubojstva. Do danas se ne zna zapravo kako je poginuo Enrico Matei. Priča o Eniju i Enriku Mateju samo je jedna od priča kako se stvarala europska i svjetska industrija nafte nakon drugog svjetskog rata. Taj rat potvrdio da je nafta to crno zlato strateška sirovina prvog reda, bez koje nema suvremenog načina života. Nakon drugog svjetskog rata Europa je bila u ruševinama. U njezinoj obnovi ključnu je ulogu odigrala naftna industrija. Ovo je druga u nizu emisije o povijesti nafte nakon drugog svjetskog rata. Naš sugovornik je profesor dr. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Što se tiče europske naftne industrije, imate s jedne strane u zapadnoj polovici Europe imate tradicionalne e, naftne gigante poput Shella i BP-a. Također i francuske dvije kompanije Elf Aquitaine i Compagnie Française Petrol koje su preostale još iz one raspodjele Bliskog istoka poslije Prvog svjetskog rata, na valu opet ostataka ili zadnjih godina francuskog kolonijalizma. Te kompanije istražuju naftu, otkrivaju naftu u Alžiru, u Sjevernoj Africi i tako dalje. Elfa Kiten i Compagnie e, Française de Petrol, današnji Total, praktično izgrađuje također veliku naftnu kompaniju na bazi privatnog kapitala. Talijanska država, jer je svoju najveću rafineriju Italija je izgubila, to je bila riječka rafinerija. Zbog teritorijalnih e, promjena Italija je izgubila svoju najveću tada rafineriju predratno, ali je imala nekoliko rafinerija od Mantove do, do, do blizu Taranta u Siciliji. I oko tih rafinerija i oko male proizvodnje plina u porječju rijeke Po, Italija gradi svoju državnu naftnu kompaniju, to je današnji ENI, to je poznati industrijalac i građanski, građanski antifašist Enrico Matej, De Gasperi ga imenuje direktorom naftne kompanije sa zadatkom da izgradi naftnu i e, kemijsku korporaciju koja će dati bazu za talijansku industrijsku infrastrukturu i obnovu talijanske industrije poslije izgubljenog rata i porušenog velikog dijela zemlje u ratu. Mateju spjeva, Mateju organizira također jednu od vrsnih današnjih prvorazrednih svjetskih kompanija. Ta kompanija gradi i proizvodnju nafte iz malih nalazišta u Italiji, vrlo brzo počinje istraživati plin u podmorju Jadrana, vrlo brzo izlazi u Egipat i zemlje Bliskog istoka, vrlo fleksibilno, pa čak ponekad i usprotivljenje velikih međunarodnih naftnih kompanija sklapa separatne uvjete s boljim uvjetima sa Iranom, sa Egiptom, s nekim zemljama Bliskog istoka i Sjeverne Afrike i također postaje snažna kompanija. Krajem siječnja 1947. godine iz Sibira je došao veliki hladni val i prekrio Britaniju debelim naslagama snijega i okovao je zemlju u veliku hladnoću. U Velikoj Britaniji zavladala je velika oskudica. Prehrana većine ljudi sastojala se uglavnom od kruha i krumpira. Kruh je racioniran, a i krumpira je ponestajalo. Ugljena za grijanje bilo je više nego dovoljno, ali se s tim ugljenom nije moglo grijati. Andrew Marr u povijesti moderne Britanije piše. U rudnicima su se smrznule zalihe ugljena i nisu se mogle ni kopati niti pomaknuti. Zupčanici dizela koja su vodila u dubine rudnika također su se smrznuli. Snježni nanosi blokirali su ceste i pruge. U termoelektranama brzo su se istrošile zalihe ugljena i jedna po jedna elektrane su se počele zatvarati. Svjetla su počela treperiti dok se konačno nisu ugasila. Ljudi su kopali kroz snježne nanose i miljama hodali kako bi našli hranu i donijeli je na leđima svojim obiteljima ili susjedima. Automobili su bili napušteni na cestama. Zbog nestašice električne energije prestale su raditi neke tvornice. Dva milijuna radnika bilo je besposleno. Uvedena je redukcija struje, električne grijalice smjele su raditi samo 3 sata ujutro i 2 sata poslije podne. Škotska je bila odsječena od ostatka zemlje u London se jedva moglo doputovati. Nakon siječnja došla je veljača koja je bila najhladnija u zadnjih 300 godina. Rijeka Temza zamrznula se kod Windsora. Na vrhuncu te zime industrijska proizvodnja skoro je potpuno stala na razdoblje od tri tjedna. Ni najžešće bombardiranje njemačkih zrakoplovnih snaga nije uspjelo to postići. Ta zima 1947. samo je doprinjela odluci europskih vlada da se okrenu nafti. Ugljen će još desetljećima biti prisutan u europskim ekonomijama, ali u prvim godinama mira nakon drugog svjetskog rata vlade europskih zemalja shvatit će da posjeratne obnove nema bez nafte. Zanimljiva je jedna, jedna činjenica. Njemačka nikad nije uspostavila svoju kompaniju za istraživanje i proizvodnju nafte i plina. Njemačka imala, imala nekoliko vrlo snažnih preradbenih kompanija. Poslije drugog svjetskog rata govorimo o zapadnoj Njemačkoj. Tadašnja zapadna Njemačka imala nekoliko vrlo uglednih proizvođača tehnologije, ulja, naftnih proizvoda, velikih rafinerija. Međutim, kao da je postojala neka nevidljiva ruka koja je branila Njemačkoj osnutak kompanije za istraživanje na, i nafte i plina i za osnutak integrirane naftne kompanije, što i Shell i BP i Eni i Total i Repsol jesu. Njemačka nikad nije imala integriranu naftnu kompaniju. Zanimljivo je da je Njemačka tek posljednjih deseta godina osnovala kompanije za istraživanje i proizvodnju nafte i plina u okviru Siemensa, u okviru nekih drugih, inače svojih velikih industrijskih divova, jer tada kao da nije smjela to raditi poslije drugog svjetskog rata. Dokaza za to nema. Međutim, Njemačka je uspostavila vrlo snažan sustav prerada nafte i logistike. U Njemačkoj su dominirale američke naftne kompanije. ESO je, današnji Exxon je uspostavio maloprodajnu mrežu koja je bila skoro savršena na teritoriju Njemačke, a zanimljivo je i Austrija. Tek kad je kad je prestala sovjetska okupacija, tek tada zapravo Austrija i kad je potpisan državni ugovor, Austrija odmah formira svoju naftnu kompaniju, današnji poznati OMV, koji u početku počinje trgovat plin između Sovjetskog saveza i Zapadne Europe, danas se pretvorio u integriranu naftnu kompaniju s koncesijama od Sjevernog mora. Dakle, u Europi se vrlo brzo svaka od zemalja je prišla izgradnji svoje, svoje naftne industrije. Godine 1856. u geološkom godišnjaku opisan je način dobivanja nafte na imanju grofa Festetića u Međimurju. Tada se nafta još dobivala kopanjem. Iz rudarskog grova uz pomoć vitla vadila se nafta koja se koristila za podmazivanje osovina zaprežnih kola. Tako se dobivao taj kolomaz. Krajem 19. stoljeća Wilhelm Singer iz Beča počeo je bušiti u potrazi za naftom. Bušio je u okolici tog imanja grofa Festetića i otkrio je naftu na dubini od 300 metara. Prvo poduzeće za istraživanje i proizvodnju nafte osnovano je 31. listopada 1904. godine u Zagrebu. Osnovala ga je Hrvatska eskontna banka i ono se zvalo Vesta. Većina dioničara bili su Austrijanci. Poduzeće je živjelo samo dvije godine. Hrvatske zemlje bile su, kada je u pitanju nafta, ipak po nečemu prve na sredozemlju. Igor Dekanić u knjizi Stoljeće nafte piše. Prva industrijska prerada nafte u hrvatskim krajevima započela je 1882. godine gradnjom rafinerije nafte u Rijeci. Osnivačka skupština održana je u jesen 1882. u Budimpešti, a osnovala ju je tvrtka Le Fils de Deutsch de la Meurthe, financijskim ulogom opće ugarske kreditne banke. Izgleda da je u nekom obliku u vlasništvu sudjelovala i Rothschildova banka. Društvo je dobilo naziv Rafinerija kamenog ulja dioničko društvo. Zemljište za gradnju na današnjoj lokaciji stare rafinerije na Mlaki kupljeno je pred kraj 1882. Gradnja je započela u veljači sljedeće godine, a krajem kolovoza 1883. rafinerija je dovršena. Prerada nafte je počela 13. rujna 1883. Ova rafinerija bila je prva ne samo u hrvatskim krajevima, nego i prva rafinerija na sredozemlju. Rafinerija je radila do kraja Prvog svjetskog rata. Kada je rijeka pripojena Italiji i nakon dolaska fašista na vlast, rafinerija je postala sastavni dio tvrtke Ađip i počela je s radom. Pored rafinerije nafte u Rijeci, u vrijeme Austro-Ugarske 1892. izgrađena je rafinerija nafte u Bosanskom brodu. Tu je rafineriju preuzeo Standard Oil of New Jersey, a Shell je počeo graditi rafineriju u Sisku. Godine 1942. vlasti nezavisne države Hrvatske nacionalizirale su rafineriju u Sisku. Nakon završetka drugog svjetskog rata, vraćanjem rijeke Matici zemlji, Riječka i Sisačka rafinerija našle su se u Narodnoj Republici Hrvatskoj i Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. U socijalističkoj Jugoslaviji sva naftna postrojenja bit će prvo nacionalizirana, a onda objedinjena u dvije tvrtke. Ona je još 50. godina uspostavila, da tako kažem, dvije naftne kompanije, dvije najveće, među kojima je ovaj zapadni pogon u Hrvatskoj, istraživanje i proizvodnja nekoliko malih kompanija, Sisačka rafinerija, Riječka rafinerija, to je sve skupa nekoliko tih malih istraživačkih naftnih kompanija 1950. organizirano i osnovanje naftaplin, počinje istraživanja, dobiva se američka tehnologija, američka oprema, američki konzulting i praktično po američkoj kopiji nastao je prvo naftaplin uz postavila se rafinerija u Rijeci, izgradila ponovno, jer je bila u ratu razorena, velikim dijelom rafinerija u Sisku, dolazi i 64. osnovana integrirana naftna kompanija pod nazivom INA Industrija nafte. Zanimljivo je da je godinu dvije prije osnutka te kompanije, tada još živi Enrico Mateo, držao dva predavanja u okviru tada Jugoslavenske današnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizaciji naftne industrije. Prema tome, Hrvatska je praktično uz američki konzulting, američku pomoć i na američkoj tehnologiji organizaciji organizirala svoju naftnu industriju koja je za naše pojmove imala vrhunac proizvodnje od 3 milijuna tona nafte i 2 milijarde kubičnih metara plina godišnje, što je recimo negdje 80. godina bilo sasvim dovoljno za zadovoljenje hrvatskih potreba. S druge strane, u istočnom dijelu Jugoslavije osnovana je naftagas to je današnji NIS, koji je danas u ruskom vlasništvu, koji je zapravo još tada bio baziran na sovjetskoj tehnologiji. Mada je Jugoslavija bila poslije biroa orijentirana više zapadu, ali na neki način istočni dio zemlje je bio podložan sovjetskoj tehnologiji i sovjetskom utjecaju u naftnoj industriji za razliku od Hrvatske. Naftna industrija Europe se vrlo brzo obnovila, pretežito pod američkim utjecajem, zapravo pružila onu logistiku prvo obnove, a kasnije velikog industrijskog razvoja i promjene strukture potrošnje energije koji se dogodio u Europi i u Europi tek negdje 1970. u strukturi potrošnje energije ugljen pada ispod polovice, a nafta raste iznad polovice i recimo jedno 15% tada plina. godine 1652. na utoku rijeke Angara u rijeku Irkut u današnjoj središnjoj Rusiji ruski kolonisti utemeljili su zimski tabor koji su nazvali Irkutsk. Devet godina kasnije tamo je sagrađena utvrda. Godine 1683. Ured za Sibir ruske carske vlade poslove za upravitelja u Irkutsk, Leontija Kisljanskog. Kada je on tamo došao, to je mjesto bilo okruženo drvenom palisadom, imalo je šest kula i mostova. Cijeli se Irkutsk zapravo sastoje od 40 poljoprivrednih imanja. Ruski veleposlanik u Pekingu je 1675. tamo stao na putu prema Moskvi i to je mjesto opisao kao golemu Dubravu, strašnu posebno za one koji su tamo došli prvi puta. Suda uokolo bile su visoke snježne planine, neprohodne šume i kamenite litice. Leonti Kisljanski imao je jasne zadatke od ureda za Sibir. Njih ovako opisuje Vagit Alkeperov u knjizi Nafta Rusije. Među dužnostima Kisljanskog bile su skupiti tribut, samurovinu, lisičje i dabrovo krzno od lokalnih plemena, ne biti grub, nerazboriti i uvredljiv, tražiti nove zemlje za državnu uzvišenu ruku i trgovati s buharima i drugim stranim trgovcima, ali osigurati da oni ne odnose puške, barutni prah i olovo u svoje zemlje. Osim toga, bio je zadužen za posebno poslanstvo pokrštavanja lokalnih stanovnika koji žele prihvatiti pravoslavnu vjeru i dati tri rublje i jednu tkaninu svakoj novokrštenoj osobi i da ih uključi u službu. Obavljajući te dužnosti, Kisljanski uz pomoć lokalnih ljudi na obalama rijeka Ura i Angara naišao na tinjac. Na obalama rijeke Vitim pronašao je grafit i lapis lazuli. On je bio prvi koji u Sibiru naišao na ono što će kasnije dobiti naziv crno zlato. Alek Perov piše. To se vidi iz njegovog izvještaja guverneru Jeniseja, princu Konstantinu Ščerbatovu, koji datira iz 1684. Ovdje u koljem utvrđenom gradu Irkutsku njegovi građani doslovce su u razgovoru predamnom rekli iza koljem utvrđenog potoka Irkutskaja vatra doslovce izlazi iz planine tko zna otkuda i na tome mjestu snijeg se ne zadržava zimi niti trava raste ljeti. Usprkos tim upozorenjima, ja sam otišao nedaleko od Irkutska, samo jednu vrstu ili manje, i isparenja su došla iz planine. Ako biste stavili svoju ruku na njih, niste mogli tamo dugo držati i izdaleka se može osjetiti smrad naftnih isparenja. A kad se približite ovim isparenjima i izvoru, tamo izlazi izravan smrad prave nafte iz izvora. I ako iskopate rupu dublje, još malo više topline izlazi iz izvora i tada znate da je u pitanju prava nafta. Leonti Kisljanski je namjeravao početi iskopavati naftu, ali su ga u tome spriječili Mongoli i Kinezi, koji su još uvijek krstarili tim područjem. Kisljanski je nakon toga premješten u Mosku gdje je obavljao visoke dužnosti. Kasnije je sudjelovao u nizu ruskih vojnih pohoda, ali nafti u Sibiru nije se više vraćao. Ona će ostati netaknuta sve do sredine 20. stoljeća, kada će sovjetska vlada početi s potragom za naftom i njezinim crpljenjem. U Sovjetskom savezu se vrlo brzo, upravo zbog potrebe logistike tržišta, zbog činjenice i znanja da je zapravo naftna logistika omogućila u drugom svjetskom ratu izgradnju i podizanje enormnih oklopnih snaga koje su donijele Sovjetskom savezu pobjedu nad Njemačkom. Vrlo brzo je Sovjetski savez obnovio svoje naftne industrije. Tadašnje klasične proizvodne regije prije drugog svjetskog rata su bile manje više skoncentrirane oko, oko Kaspijskog jezera, negdje jugozapadni dio Rusije, ali zapravo negdje porjeću Volge i tamo je bila klasična e, naftna i plinska industrija. Vrlo brzo u sklopu sustava gulaga ili cjelokupnog nesretnog sustava osvajanja divljine Sibira. Kako se taj sustav proširio na cijeli zapadni Sibir, tu su dolazili i geolozi, istraživači i tragalo se za naftom. Moramo reći da je Sovjetski savez još zarana formirao vrlo dobra, nekoliko vrlo dobrih naftnih eh, sveučilišta, centara znanja nafte i geologije. Jedan je bio institut imenom Gupkina, akademika Gupkina koji je bio geolog, koji je stradao u staljinskim čistkama. Jedna od dobra škola je bila u Baku, također iz toga doba to je bilo naftno sveučilište imenom Azizbekova. Azizbekov je bio jedan od onih 26 komesara koji su streljali Englezi kad su u Prvom svjetskom ratu oslobodili Baku i tako dalje i tako dalje. Treći centar znanja je bio u zapadnom Sibiru u Tjumenu, gdje je također negdje 50. godina osnovano novo sveučilište i 60. godina je otkrivena nafta i plin i velike količine nafte i plina u zapadnom Sibiru i dolazi do velike ekspanzije proizvodnje nafte i plina u zapadnom Sibiru. Najveći izvori ruske nafte nalazili su se na poluotoku Apšaron ili Apseron. On je u današnjem Azerbajdžanu. Prostire se nekih 60 km istočno u Kaspijsko jezero. Na najširem dijelu širok je 30 km. Baku se nalazi na južnoj obali poluotoka Apšaron. Ali u zadnjem desetljeću 19. stoljeća ruska vlada poduzela je niz istraživanja kako bi pronašla nove izvore. U proljeće 1890. rudarski inženjer Afanasi Konšin počeo istraživati u Sjevernom Kavkazu, u području oko grada Groznog. On je na temelju svojih istraživanja zaključio da tamo ima nafte. Godine 1892. ekipa za bušenje koju najmio potpukovnik Aleksandar Rusanovski počela je bušiti kod Groznog. Probušili su dvije bušotine. Najdublja je bila duboka 342 stope, ali nisu našli naftu. Druge ekipe došle su u Grozni, opremljene boljom opremom za bušenje. 6. listopada 1893. na dubini od 430 stopa nađena je nafta koja je počela šikljati na površinu. Iz te bušotine nafta izbacivana u visinu od 70 stopa. Do 1913. godine bit će iskorištavana ta bušotina. nje će se izvaditi oko 89 tisuća tona nafte. Tu nije bio kraj. Vagit Alekperov u knjizi Nafta Rusije donosi svjedočenje čovjeka koji je vidio kako je nafta nađena kod Groznog u bušotini broj 7. Iz je šikljalo takvom silinom da se huk mogao čuti i smrad plinova mogao namirisati na udaljenosti od 15 vrsta ili skoro 20 km. Stup nafte šikljao je iz cijevi promjera 12 inča u visinu od 210 stopa. Nedostatak prostora za skladištenje nafte doveo je do plavljenja golemog područja, uključujući i pašnjake i prilazne ceste i do stvaranja golemih jezera nafte, Tornjevi bušotina 3 i 6 bili su sakriveni ispod površine tih jezera nafte. Nakon poluotoka Apšeron i Kavkaza, sredinom 20. stoljeća u Sibiru će biti pronađena golema nalazišta nafte. Njih će pronaći i crpiti tvrtke koje neće biti u privatnim rukama. 20. lipnja 1918. uredbom Vijeća narodnih komesara Sovjetske Rusije nacionalizirana je cijela naftna industrija Rusije. Rusija imala uvijek relativno vrlo dobro razvijeno znanje odlično geološko znanje, vrlo dobro razvijeno znanje iz bušenja, međutim osnovni problem je bila ekonomika. Recimo još za vrijeme Sovjetskog saveza 60. godina je razvijeno takozvano turboburenje, dakle bušenje spuštanjem cjelokupne bušače garniture u bušotinu i takozvano turbinsko bušenje u bušotini. Sovjetski savez je desetljećima bio rekorder po dubini izbušenih bušotina. Oni su prvi izbušili bušotinu preko 6-7 tisuća metara još ranih 60. godina. I zapravo e, ruska tehnologija, naročito istraživanja i proizvodnje nafte i plina, je bila vrlo napredna. Oni su bili donekle slabiji u tehnologiji prerade nafte, i da kako glavni problem je bio socijalističke e, organizacije ekonomike. Prosječna ruska rafinerija još 80. godina imala 10.000 zaposlenih. Danas <laughs> cijeli Exxon Mobil sa 400 milijardi dolara tržišne kapitalizacije ima 80.000 zaposlenih, a ima u svom sastavu 30 rafinerija. Dakle, drugim riječima, e, Sovjetski savez je imao dobru naftnu tehnologiju, imao je socijalističku organizaciju, imao je slabu ekonomiku, ali ekonomika i nije bila cilj. Cilj je bila tona nafte i kubični metar plina i to su oni uspjevali. Vrlo rano, već 60. godina, u nedostatku u tijeku Hruščovljeve modernizacije, Sovjetski savez je počeo izvoziti naftu, velikim dijelom uz pomoć prvo preko talijanskog Enija i austrijskog OMV-a, izvoziti naftu, zato jer je u tadašnjoj sovjetskoj ekonomiji uvijek je bila slaba prerađivačka industrija, nizak životni standard, e, slaba i loša poljoprivreda i nedovoljno robe široke potrošnje. Vi ste imali dovoljno čelika, nafte, struje, ali niste imali traperica i košulja. I u tom debalansu je Sovjetski savez da bi mogao uvoziti poljoprivredne proizvode, prije svega žitarice, da bi mogao uvoziti jedan dio najnužnijih roba široke potrošnje, je počeo zarana izvoziti naftu. Pogotovo kad su 70. godina cijene nafte jako poskupile, tad je Sovjetski savez iskoristio skupu naftu i preko nafte i plina počeo ostvarivati jedini vrijedni devizni priljev kojim je onda kupovao ono što je falilo, a to je bila poljoprivreda i kakvi takvi proizvodi široke potrošnje. William Knox Darcy rođen je u Engleskoj 1849. Emigrirao je u Australiju gdje je zarađivao za život baveći se odvjetništvom. Pored odvjetništva dobar dio vremena oduzimale su mu konjske utrke. Darcy je okupio ulagače kako bi zatvoreni rudnik zlata ponovno otvorio. Pokazalo se da je rudnik još i tekako bogat zlatom i on je postao bogat čovjek. Vratio se u Englesku nakon smrti prve supruge, oženio se s glumicom, na vjenčanju mu je pjevao Enrico Caruso. Pored kuće u Londonu imao je još dva velika imanja i posebnu ložu u trkalištu za konje Epsom. Jedino je još kraljevska obitelj imala pravo na posebnu ložu na tom trkalištu. Ali Darcy se htio i dalje baviti poslom, točnije rečeno investirati i upustio se u pregovore s iranskim šahom Muzaferom Aldinom, ali i s vladama Velike Britanije i Rusije, koje su se također natjecale u zadobivanju utjecaja u Iranu. Konačno, nakon dugog pregovaranja, šah je za 20.000 funti u gotovu novcu i za 20.000 funti u dionicama, kao i za 16% godišnje zarade od vađenja nafte, 28. svibnja 1901. godine potpisao koncesiju. Ona je Darciju davala pravo da kroz 60 godina traži i vadi naftu na tri četvrtine površine Irana. Ali naftu je sada trebalo naći. Sedam je godina Darcy tražio. On i njegov ključni tragač i bušač George Reynolds nikako nisu mogli naći to crno zlato u Iranu. Na kraju su ulagači odustali i od Irana i od Darsija. Ali onda se dogodilo nešto što je promijenilo povijest Irana. A je učinilo još bogatim. Daniel Jurgen piše. Miris prirodnog plina mogao se detektirati kod jedne od bušotina. Onda se bušilica odvojila i izgubila se u bušotini. Nekoliko je dana potrošeno u pecanju za njom, na temperaturama koje su dosezale i 44 stupnja Celzija u hladu. Počelo se bušiti kroz najtvrđu stijenu. Plin se na jarkom sunčevom svjetlu jasno mogao vidjeti kako izlazi iz bušotine. U noći 25. svibnja 1908. temperature su bile tako visoke da je Arnold Wilson, britanski poručnik u indijskoj konjeničkoj gardi, otišao spavati na zemlju izvan svog šatora. Kratko nakon četiri sata ujutro 26. svibnja probudili su ga povici. Pojurio je do bušotine. Šikljanje nafte visoko nekih 20 metara iznad vrha tornja bušotine zalijevalo je bušače. Plin koji je izlazio s naftom prijetio je da će ugušiti radnike. Nafta je napokon nađena u Perziji. To se dogodilo samo dva dana prije navršavanja točno sedam godina od kada je Šah potpisao koncesiju. Poručnik Wilson vjerojatno je bio prvi koji je poslao izvještaj u Englesku. Prema legendi poslao ga je u ovoj šifri. Vidi psalam 104 stih 15, treća rečenica. Na tome mjestu u Bibliji piše da uljem lice osvježi i da kruh okrijepi srce čovjeku. Nakon otkrića nafte u Iranu, ključnu ulogu u njezinom crpljenju igrale su britanske naftne tvrtke. Sve do 1951. godine. Tada je premijer Irana Muhammed Mosadek osnovao nacionalnu iransku naftnu tvrtku. Prvo je Mosadek pokušao pregovorima uvjeriti vodstvo anglo-iranske naftne tvrtke da prenese dio svojih operacija na iransku tvrtku. Kada je britanska tvrtka to odbila, Mosadek je nacionalizirao sve pogone anglo-iranske naftne tvrtke i predao ih nacionalnoj iranskoj naftnoj tvrtki. Bio je to početak sukoba koji će završiti državnim udarom. Ranih 50. godina prvo u Iranu dolazi do porasta nacionalne svijesti, u zapadnim analizama ćete naći pojam nacionalističke svijesti, ali do nacionalne svijesti kojom su se zapravo počele optuživati lokalne elite zaradi preolake prodaje nacionalnog blaga strancima. Branih 50. godina dolazi do političkog pokreta kojim e, zapravo nacionalisti, inače liječnik Mohamed Mosadek postaje parlamentarni zastupnik u Iranu, pa onda kroz Međlis, iranski parlament, e, počinje akciju za preuzimanje većeg dijela, da tako kažem, tog naftnog kolača i negdje 1900 52. godine. Njegova stranka osvaja vlast u nekom od destabilizacija Mosadek postaje premijer i kao premijer on pokušava i donosi zakon o nacionalizaciji tadašnje iranske naftne, nacionalne naftne kompanije, Iran Petroleum Company, čiji su glavni dioničari bili BP i američke, dakle sedam sestara. BP istog časa e, se povlači, povlači svoje tehničare i svoje osoblje tada je najveća rafinerija nafte na svijetu bila u Abadanu i veliki centar za izvoz i nafte i naftnih derivata i dolazi do političke nestabilnosti. Velika Britanija je koristi priliku i inicira naftni embargo prema Iranu koji funkcionira i nakon jedno dvije godine otprilike velike unutarnje nestabilnosti Velika Britanija zajedno sa e, Sjedinjenim američkim državama u nekom trenutku prije toga E, tadašnji mladi iranski šah Reza Pahlavi odlazi u egzil u Italiju. Međutim, 1953. jednom poznatom e, operacijom tajnih službi, američke i britanske tajne službe praktično organiziraju protiv Mosadeka, e, dolazi do velike nestabilnosti, uličnih nereda, pada Mosadekove vlade, sudskog procesa i povratka povratka šaha, tada se šah vraća na vlast u, Iran i zapravo Mosadek je onaj prvi korak koji je neuspješno, ali pokušao osigurati veće učešće u raspodjeli naftnog kolača ili nacionalnog bogatstva od nafte. E, Mosadek je e, osuđen prvo na smrtnu kaznu, kasnije je to preinačeno u zatvorsku kaznu, kasnije on umro u zatvoru, ali Mosadekov slučaj je bio prvi, prvi slučaj kojim je zapravo jedna zemlja pokušala neuspješno ostvariti veći, veći interes u raspodjeli naftnog bogatstva. Pokušaj Muhameda Mosadeka da nacionalizira naftna postrojenja u Iranu završio je njegovim svrgavanjem. Tri godine kasnije, jedan drugi nacionalistički vođa također će nacionalizirati nešto čime su vladale evropske zemlje. Za razliku od Mosadeka, njemu će to i uspjeti. Godine 1869. završen je Suezki kanal. Velika Britanija brzo je uvidjela kakva je korist od te prometnice. Daniel Jurgen piše. Egipatskih 44% vlasništva nad kanalom došlo je na tržište, zahvaljujući bankrotu Hediva, egipatskog vladara. Munjevitom brzinom i uz pravovremenu novčanu pomoć engleskog ogranka Rothschildovih, britanski premijer Benjamin Disraeli organizirao je pribavljanje tih dionica. Suetski kanal postao je anglo-francuski koncern i Disraeli je svoje napore završio jezgrovitom i besmrtnom porukom kraljici Viktoriji. Gospođo, vaš je. Suezki kanal prepolovio je vrijeme potrebno da se doputuje do Indije. On je bio glavna prometnica Britanskog carstva. U području kanala stalno su bile stacionirane britanske trupe. U drugom svjetskom ratu trupe Britanskog Commonwealtha su kod El Alameina morale zaustaviti osovinske trupe predvođene Ervinom Romelom da one ne dođu na obale kanala. Godine 1948. Suezki kanal više nije bio važan kao žila kucavica carstva. Ono je nestalo kada je indijski podkontinent dobio nezavisnost. Ali kanal je onda postao važan zbog nečega drugog, govori profesor dr. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Sljedeći slučaj je u Egiptu koji nije vezan izravno uz naftna nalazišta, ali je vezan uz naftne puteve. U Egiptu također dolazi do revolucije, mladi oficiri ruše kralja, kralj odlazi u egzil i u prvoj fazi general Nagib postaje predsjednik Egipta, kasnije u državnom udaru njega ruši pukovnik Nasser koji također postaje egipatski predsjednik. Nasser se priključuje i Egipat politici nesvrstanih zemalja i 56. godine on nacionalizira ne naftna ležišta jer ih nema, nego Suezki kanal. Dakle, e, naftni put kojim se tada dopremala nafta iz Bliskog istoka za Europu i opet dolazi do velike krize koja koincidira sa drugim izraelsko-arapskim ratom. Britanske i francuske trupe zauzimaju Port Said luku na Suezkom kanalu. Nasser u očaju potapa trgovačke brodove po Suezkom kanalu da se zatvori promet i tada Sjedinjene američke države, da tako kažem, staju na stranu povelje Ujedinjenih naroda, osuđuju britansku i francusku intervenciju, prisiljavaju zajedno sa Ujedinjenim narodima britanske i francuske trupe da se povuku. Egipat mada vojno poražen i Naser postaju veliki politički pobjednici i nakon 1956. godine povlače se i izraelske trupe sa Sinajskog poluotoka. Suezka kriza je druga kriza koja nije izbila izravno oko nafte, ali oko naftnih puteva. 1969. dolazi na vlast u Libiji pukovnik, odnosno poručnik, pa se proglašava pukovnikom Gaddafijem, koji također pokušava i na kraju dobiva veći utjecaj porast cijena libijske nafte i tako dalje. U Alžiru također nakon alžirskog oslobođenja od francuske kolonijalne vlasti, Alžir se priključuje akciji zemalja izvoznika 50. i 60. godina koja je još počela negdje konce, koncem 50. i koja je dovela do osnivanja organizacije zemalja izvoznica nafte, ali Alžir također na neki način e, stalno pritišće francuske i kompanije i francusku državu, međutim Francuzi jednom pametnom politikom popuštanja zapravo cijelo vrijeme su ostali Prištutni u Alžiru i danas praktično total drži proizvodnju nafte u Alžiru i velikom dijelu takozvane frankofonske zapadne Afrike gdje ima nekih malih ležišta. Ti pokreti zemalja međutim postaju preduvjeti koji u političkom smislu dovode do osnutka OPEKA odnosno organizacije zemalja izvoznica nafte 1960. odnosno 58. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg tjedna završit ćemo ovu priču o nafti nakon drugog svjetskog rata. Današnju emisiju za vas su pripremili tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Gordan Fučkar, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.